Radiodrama, al 91.4 de l'FM. Bon vespre, família. Ara mateix són 3 quarts menys 5 de 9 d'aquest 3 de desembre del 2015. Sigueu molt benvinguts i, una, i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiodrama. Arranca el Pim Pam Pum, arranca la 179a edició, ja en fem 179 família, amb totes vosaltres. Uh, avui un programa ja més tranquil després de, després de la disbauxa que va haver-hi a l'Ateneu de Barberà per fer 10 anys del KDB, del col·lectiu de dones de Barberà. Vam fer un programa especial contra el patriarcat que va fer Patxoca, el teniu penjat pel, pel Mestre Tecles. Com sempre, presentarem a la, a la gent de la taula. El primer, com sempre, també és el Mestre Tecles, el Ricky, el nostre amic, el nostre company que ens ho toca tot d'allò més bé. Hola, família. Què tal, guapo? Com estàs? Bé, molt estressat avui. Has vingut? Sí, sí, sí. sí. sí. <laughs> El dia que vinc amb, amb les coses menys preparades. Bueno, ja em disculpareu, ja, però has arribat. Amb això, amb això ja en tenim sí, prou sí, sí. i Déu-n'hi-do, déu nhi déu de vegades sí que, que és veritat que... <laughs> déu nhi de vegades sí que, sí que és veritat que, que costa de vegades fer aquest programa perquè tenim feines diverses i no sempre és tan fàcil coincidir. Eh, I un objectiu a l'horitzó, que es diu 200. Sí, mm. i no podem parar, efectivament. Molt bona, Ricky. També a la banda de Ricky tenim el nostre company de vida, el nostre amic Eric, el que ens porta els llibres més sucosos i la informació més important també, que dius guapo. Ei, que ja, bona nit a totes. Eh, pues mira, jo en la línia de, del Ricky. Jo en lloc de venir espitat vinc com, com mig zombi perquè també portem uns dies corrent a saco, demà marxem a Madrid i res, una mica de nervis i pues, amb La gent de ganes. hi pensa? Sí. Que no va fer a Madrid? Mm, <laughs> eh... Hi ha el Manolo també a la seva banda, que no l'hem presentat, el nostre company Manolo, el, Manolo, el nostre amic Manolo amic de Barberà. Manolo, què fareu a Madrid, tio? Bona tarda. Bona pues, tarda. Pues res, a Madrid anem... O sigui, a, arran del Paracuiner Pensa ha sortit un projecte que és Bauma, que és un col·lectiu de... Bueno, és col·lectiu Bauma, que és un col·lectiu d'autogestió en l'edició de, de, de continguts. Olé. I fem, fem llibres, fem serigrafia, fem il·lustració, traducció... Eh, eh, foto, vídeo, una mica de, de, tot. de artesanal. Enquadernació i, i res, i ara pues, demà marxem a, la, a l'encuentro del llibre anarquista de, de, de Madrid Olé. i portem una setmana currant com 10-12 hores al dia fent llibres i agendes a muerte. De sol a sol, tu. Però, però bueno, molt contents, fent el que, el que ens mola i, i, i per lo que volem treballar així que molt bé. Molt bé, doncs uh, començarà ben aviat la, la tralla, començarà el pim-pam-pum, començarem tranquil·lets per això, perquè per això, per això és el pim-pam-pum, aquest programa de música combativa de Radio Trama, que ja fa uns anys que, que estan totes vosaltres, que intenta portar-vos el millor de la música combativa, amb estils diferents com el ska, el reggae, el ragamuffin, però també el punk rock, el hardcore i d'altres, i bueno, temàtiques com sempre antisexistes com la de l'últim programa, eh, antifeixistes, anticapitalistes i, i, i moltes d'altres. El primer que estira el tema és el Manolo, que ens portes avui per obrir foc. Mireu, per obrir foc eh, porto un tema que eh, no sé si el tema es diu COP o qui l'ha fet es diu COP perquè me'l vaig trobar buscant informació de, de la SAT, que és la, eh, són les sigles de zona a, a defendre, que és a, a Nantes, a França, hi ha, hi ha una zona que, on volen construir un, un aeroport, llavors hi ha tota una sèrie de gent que des de fa molt de temps s'ha com, com instal·lat allà per, per paralitzar per impedir, per a, a, aquestes obres i, i re, buscant informació perquè ara també estan fent una marxa cap a París que també és com la cimera aquesta del canvi climàtic i així, em vaig trobar aquest tema i, i re, que parlar de la, de la SAT per començar. Nous cheminons depuis toutes les zones à défendre avec l'énergie du mouvement, en créant en route des espaces de rencontre et de mobilisation. Comme de nombreux habitants, habitantes, paysans, paysannes, migrants, migrantes, d'autres parties du monde qui subissent déjà en première ligne les conséquences du réchauffement climatique, nous, savons que notre salut ne viendra pas des échanges de marché carbone entre lobbies industriels et gouvernements, encore moins du capitalisme vert. Nous voulons participer à une reprise en main, par les populations et mouvements de lutte, de l'avenir de la planète. Arrive de loin vos frères et sœurs, des naufragés de votre galère. Arrive de loin à l'abordage pour éviter notre naufrage. Arrive de loin de lieux en lutte pour qui l'argent n'est pas un but. Arrive de loin et sans aisance pour essaimer la résistance. Fini la vente de nos pour servir vos marchés. Fini vos accords pour savoir qui pourra enfin polluer. Fini de voir le vivant comme matière à spéculer. Fini de laisser faire votre crime organisé. Vos mascarades électorales pour aller squatter l'Elysée. Fini vos lobbies qui licencient pour spéculer. Fini de faire de nos besoins un grand marché. Fini l'esclavage moderne et votre machine bien huilée. Fini Bouygues, FH, Vinci et leurs grands projets. Fini la méritocratie et vos semblants de démocratie. Fini vos guerres au nom d'un peuple que vous voulez pacifiste. Fini de vivre au rythme du réveil pour faire grandir vos chiffres. Fini de baisser la tête tête de trouver ça normal. On a levé les yeux au ciel et on a crié idéal. Arrive de loin frères et sœurs naufragés de votre galère. Arrive de loin à l'abordage pour éviter notre naufrage. Arrive de loin de l'eau en lutte pour qui l'argent n'est pas un but. Arrive de loin et sans aisance pour essaimer la résistance. tableau. Sur toile de fond sécuritaire, vous assumez une fois pour toutes vos grandes peintures de guerre. État d'urgence pour un pays aseptisé, ça s'enflicage dans l'hexagone à durée indéterminée. La peur pour consommer puisqu'il qu'il n'en faut, la peur pour nous apprendre à tout ça, à marcher sous vos drapeaux, la peur pour nous faire croire qu'il y a bien pire ailleurs, la peur pour nous faire oublier vos techniques de tirailleurs, la peur pour vous laisser nous supprimer nos libertés, la peur pour nous faire taire combien bien te sonne la colère. État d'urgence climatique, la terre appelle à converger, état d'urgence économique, le peuple appelle à se révolter, état d'urgence sociale, on en a la marre du libéral et d'urgence systématique tant que la machine sera fanatique. Arrive de loin, frères et sœurs de naufragés de votre galère. Arrive de loin à l'abordage pour éviter notre naufrage. Arrive de loin de lieu en lutte pour qui l'argent n'est pas un but. Arrive de loin et sans aisance pour essaimer la résistance. C'est dans ce climat de tension que nous, militants, militantes, résistants, résistantes, paysans, paysannes, citoyens et citoyennes, ne tournerons pas le dos face aux menaces sécuritaires. Nous cheminerons vers la COP comme nous cheminerions vers un éventuel G8 ou G20 pour faire entendre notre voix et montrer notre détermination à lutter contre une logique politique qui ne respecte pas le vivant comme sacré. Nous resterons sans concession et sans demi-mesure dans notre volonté de protéger ce qu'ils n'ont pas encore détruit. Ils veulent nous faire tomber à terre mais ils ont oublié que nous étions des graines. Bon. Déu-n'hi-do, déu nhi déu per començar com te l'has tirada, Manolo, ben guapa. Eh? Sí, al, deies que era tranquil·leta al final i més, és, més té un flow tranquil, però Déu-n'hi-do. Sí, déu sí. Bueno, guai, a... Uh, eh, recomano a totes les que ens escolteu que estigueu atentes a la movida de, de l'Assad perquè, perquè és una història que no, que, que no ens arriba gaire i, i ara mateix s'està liant molt gorda, van matar un, a, a un manifestant, sí. vull dir és un tema que està allà i que, que no ens arriba gaire, però que, però que hi és. animo a que, a que busqueu informació. Molt bé, doncs comencem a... seguim, millor dit, seguim començant el programa. Ara és el Rick el que tira el seu primer tema. Què dius que ens portes de nou? Doncs pues mira, porto, porto, porto... Anava a dir les sobres, però no són les sobres. <laughs> Del programa feminista de, de l'altre dia al KDB, em vaig portar una Portes, de més per si acabes i la tiraré avui. La tiraré avui. Sí. És un cantautor, el Regocijo en el Fango, Molt bé. amb la col·laboració d'una xavala que canta en diverses, en diverses cançons, no només amb aquesta. Uh ah. -huh. Té una veu molt maca i ja veureu, és un, un tema que parla... Bueno, es diu Carta d'una mujer iracunda, uh -huh. ja us podeu imaginar. I res, veu a duo, impressionant. Il·lustra'ns. humillaciones por las que muchas murieron, pero todo sigue igual al parecer. Aún hay mujeres que son consideradas como meros objetos maquinaria del placer, pero tú sabes que detrás hay un cerebro, cosa que a muchos hombres les asusta comprobar. No les justifica que sea su educación, pues presumen de ser animal racional. importa que me esconda al llorar, que pueda ser más dura. Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre. Abre tu mente, descúbreme tal como soy, olvida. La sumisión puedo llegar a ser tu mejor amiga. Cada vez que pienso en la violación, se me ponen los chuzos de punta. Se nos niega el derecho a elegir a quien damos nuestros mejores sentimientos. Es triste la historia de algunas mujeres sometidas de por vida a una sombra oscura. El egoísmo de ese ser no debería enturbiar diariamente tu sonrisa. ¿Qué importa que me esconda llorar? Que pueda ser más dura. Soy mujer y no quiero imitar los errores del hombre. Abre tu mente, descúbreme tal como soy y olvida. La sumisión puedo llegar a ser tu mejor amiga. Tú gone. Bona, boníssima. Regocijo en el fango. Ja ves, déu nhi déu nhi com se l'han tirada. Ah, és veritat, guitarrilla i poca cosa més, però sí, vaya beguasses. Sí, cantautor, però a duo. I, I, bueno, com sempre, músiques combatives, músiques de les bones Home, aquí. això no falta. Lletres punyents, com ha de ser. Molt bé, molt guapa, molt guapa la proposta, Tecles. I tu en què comences? A veure, jo començo amb una banda jove, vizcaïna, que fan escarriqui, són els Emon. És una banda que... Emon o Emon? No estic segur. Eh, és una banda que he conegut darrerament i que bueno, fan ballaruca i i la veritat és que ho fan força bé, ja veureu. Començarem amb, amb una mica d'alegria. Donem-hi alegria aquest dijous. Esperem que us ho passeu bé com nosaltres aquí als estudis de Radio Trama. Com dèiem al Simon, amb Sua, que vol dir el seu foc, i extret de, de l'LP Sua del 2014 per totes vosaltres. galdetzen dit, non eskutatu zaren Pauso bat atzera, txamba hartzeko yay dancing. Hey, good night. enganxada, enganxada <laughs> monumental amb, <laughs> amb aquest Semón, la banda viscaïna. Sua, sua, sua, sua, sua foc, fot-li foc, ens li hem fotut foc, estàvem aquí parlant de política, de que no investim el Mas, la CUM no investirà el Mas, que li donin pel sac, i, i bé, bé, bé, aquí, justament, Eh? Uh, música combativa, amb això estàvem. <laughs> És el pim-pam-pum. Sí. Eh, un tema molt barilongo, Isma. Eh, clar que sí, per donar una miqueta de... que no em portaves així tanta ballaruca. Avui ja veuràs que porto aquest i un altre també. també sí? Està, sí, una miqueta de, de música així tropical, calentona, per, per donar una miqueta d'escalfor aquest hivern fred que ens està, que ens està arribant. Continua el pim-pam-pum, continua l'edició 179, un plaer estar amb totes vosaltres, ara és el Manol que agafa el relleu. Vinga, continuem amb una miqueta de, del meu estimat Escacore, Core, Sí. Yeah. Sí. Yeah. En aquesta ocasió porto els, el parto de la cole, uh, que la veritat és que no sé d'on són, però perquè m'he preparat el programa així d'aquella manera. Com jo. Però, com, com el Ricky, però no bueno, diré lliure. que són o d'Amèrica Llatina o de Califòrnia, com gairebé tots els que portem. <laughs> Califòrnia és d'Amèrica Llatina, tothom ho sap. <laughs> sí, clar. És com el nord, no? Sí. Entre Pinto i Valdemoro. I res, porto un tema que es diu Nota Roja, i, i a veure què sembla. És que core. Molt bé. pom, pom. Això ens ha agradat. Molt guapa, molt guapa, Manolo. Déu-n'hi-do, déu nhi Clar que sí, una, una miqueta d'escacore. De, escacore. Sempre va bé. M'encanta, tio. Aquesta combinació crec que he trobat el més eclèptic eh, en, amb, amb aquesta barreja de trallón, ska... Entre els vents, però després la bataca una fundint. Una mica de I la manera de cantar d'aquesta sí. gent, eh. amb l'accent que tenen. Això molt, molt guapa, molt, molt guapa, com sempre, la proposta de, del mestre Manolo, que ens porta uns temes brutals cada vegada, que, que tira algun, puja el pa. Seguim amb el Pim Pam Pum, segueix l'edició 179, ara és el mestre Tecles que ens porta el seu tema Zarrangano per, per començar la segona ronda. Vinga, comencem la segona. Porto el Nega, que es veu que és el... No ho sabia quan, quan l'he triat, la cançó. Es veu que és un dels los xicos del maïs. Sí. sí. Uh -huh. Ah, sí? Vale, pues, molt bé. I és que els noms de la penya no... no. La música sí, però els noms... Jo, Eric. Eric. <laughs> un plaer. Gràcies. Pues això, Quanto del... cabrón. <laughs> del Nega porto un, un temilla com molts altres que hem portat aquí per la tuerca rap, la tuerca i au. Vinga, a veure si us agrada. Vale. No sé si s'ha sonat aquest, tu sabes? Diria que no. Bé, a los chicos del maíz. En el 2013, mis condolencias para el que le toque la semana que viene. Soy el intruso en lugares comunes, sin escrúpulos, como Ernesto Sabato en el túnel. Cerdos impunes sonríen en la foto, otra injusticia terrible otro lunes. República de los comunes, de políticos, poetas, país de sobras, de sobres, de cunetas. Sí. Seguimos presos de la amnesia que tiene Daispotting que no tenga el pico de héroe de la iglesia. Mediática anestesia, gritos en la plaza, cuchillas en la verja, ley mordaza. Nos mean en la cara y dicen que llueve. Y la clase obrera sigue en cama con 40 de fiebre. Nadie se mueve, apenas nada me conmueve. Y el dinero de tu beca se lo pule Carromero en nieve. Y mientras el pobre de izquierda Panoli Criminal y falcani, pero se pajea pensando en la choni esclavos de la prisa. Unos se ponen del revés, otros aún creen en Dios y van a misa y pisan derechos. No me jodas, hombre, la misma hipócrita burguesa que en los 70 abortaba en Londres. Nadie responde tristeza a los autobuses. ¿Será que ya no existen pobres, solo hay losers? Estoy leyendo el Twitter y ya no me llena. Algunos me deben su fama, Despentes me debe una cena. Y las cadenas son cadenas, son de seda. Soy el puto nega, brillante estratega en una nueva entrega. Fluyo como el Sena, como el Tamesis Basta la y detenciones, melodías de sirena sufro mi condena decisivo como Iniesta Ser un referente cuesta, siempre hay un capullo con la lupa puesta Y que más da, todo es frivolidad, novelas policíacas Hola, soy Carrero Blanco y esto es Son las batallas, las historias del abuelo Por el invisible, por el prisionero Contra el oligarca y contra el banquero Llamando a las puertas del cielo, hice cola las puertas del cielo tras ver a Bob y los muertos de SIDA. Esperaban a Carol Boitila con banderas lilas y bates. Yonkis de los 80 con chándal de táctil Dialéctica de combate, decide en un instante La cápsula azul, un cementerio de elefantes La cápsula roja es la verdad con sus alfileres Lo dijo el precario, abrir los ojos duele Otro despido, otro ere otro migrante que muere en el más estricto olvido Otro recorte que huele a podrido Otra foto de perfil En busca de matrimonio, pura inversión mercantil Otro alguacil que no lo entiende Y te grita perdedor, ¿por qué no emprendes? Yo ya rechacé a la multi, porque soy un puto alcohólico esto como Jimmy McNulty. Son las batallas, las historias del abuelo. Por el invisible, por el prisionero. Contra el oligarca y contra el vaquero Aquí seguimos llamando a las puertas del cielo. llamando a las puertas del cielo. Llamando a las puertas del cielo. Nega 2013 para la tuerca, nueva temporada. Wow. Guapíssima, guapíssima, acabant amb el Knocking on Heaven's no? del, del fucking Bob Dylan. <laughs> molt guapa, molt guapa la proposta. Eh, aquests quicoperos agafen totes les llicències que volen. Sí, eh? No, es veu que no estan al SoundCloud aquest de merda que, que <laughs> va sancionant cançons per la gossa sorda dels collons. com, com? Com va, va això? Això, el Pere que va tenir un petit problema. Va patir el... censura. Ah, sí? Sí, sí, sí. Però, però, per això vaig fer el traspàs, ara mira, faré una mica d'autobombo i tot. Ara ja no estic amb SoundCloud, sinó que estic amb arxiv.org que és el, bé, bé, ah, bé. el mateix que fem servir per penjar els programes que aquí. és una delícia de gent que delícia. tot t'ho accepten que tens allà megas pel que vulguis i no, no cal anar a un SoundCloud que sí que és potser més gran i més vistós però en realitat el, el, la feina la fas millor en un, en, un, en un de programari lliure, evidentment. I la censura perquè era? Perdó, eh? Bueno, doncs perquè vaig posar la cançó Dona d'aigua i, i bueno, es veu que aquesta cançó té, té drets i la gent que treballa amb això li va bé eh, reivindicar-ho o denunciar-ho, millor dit, perquè així doncs cobren. Clar. I, bueno, de fet vaig tenir dues vegades el problema, una, una vegada amb, amb la gent de, de la Gossa Sorda i una altra vegada amb el Jordi Montañez, però haig de dir, us haig de dir que va ser molt diferent la reacció d'uns i d'altres. El Jordi Montañez va fer un escrit signat al seu puny i lletra amb DNI, etc etc. el vaig enviar, i clar, van xapar la boca i em van, em van posar la, mm -hmm. la mhm. sessió però el, la gossa sorda pues, no, no va anar igual i va, Ahí está. La sessió 4 és una sessió perdida. Si la encontráis, vostra <laughs> és La sessió prohibida, ¿no? Sí, sí, sí. Així és, la 4. Vale, seguim amb més música combativa, no donem tanta xapa. Són els Carrascal, és una banda de reggae, també una banda jove de reggae, rumba i ska, jazz de, de, la, de la Mariola, del, fa, de, del Fafara i de Gres. Al País Valencià són 14 joves, són un munt de gent, amb ganes de passar-ho bé i fer-nos ballar. És un tema que vull dedicar molt especialment a la, a la meva companya de vida, amb aquella que tant somric, amb la que m'encanta anar a festa, perquè el tema es diu, es diu així, Ganes de festa, de 2015. Enxufa-la! satisfacció. Perquè som els més carregats. carregats. De la vall del Baida i del Comtat. Jo me'n vaig al Silver divendres i dissabte. Jo me'n vaig a les coves els dies de festa laborables. Au! Perquè la vida és molt dura. Si tu vas fer festa i passar-ho llena, la melena i deixa de Perquè aquesta nit vas carregas, si vas a si vas m'agrada votar, quan que m'agrada ballar. Quan que m'agrada votar, quan que m'agrada ballar. Tu que ens agrada quan s'acaba la setmana, llevar-nos la corretja i fer el que ens dona la gana. Tenim ganes de festa i aquesta és la que ens distrau. dies al curro i sense la baby van que arribes a ta casa ya no sen que es el mateix les piles descarregades necesiten mi nivel pero arriba el divendres y la bufera la llei partim desde desde zero com la peña al congotet jo les vull tocar el cel tan amb el gotet ai si no que carreguem amb y i cafenet i per favor no te de la els curets la está en forma no veis la norma la piba no sobra la nit promet molt som la gota que colma lo nostre no es normal motiva disfrutar per el mal humor deixa a un costa. Vine i balla amb nosaltres, amb la gent del coi de la vall del baix i la penya del comtat. ganes de festa, amb totes les ganes del món i moltes més, els Carrascal, des, de, des del País Valencià, que us ha semblat? Eh, havies dit que quedava una de Ballaruca i déu nhi eh? Està guapa, està guapa, déu nhi li, li foten canya. Vaig portar, vaig portar una fa uns programilles també de, dels Carrascal, que, que estava molt guapa així amb, amb, una, amb una lletra una mica més combativa, per dir-ho d'alguna manera, però aquesta també valia molt la pena i bueno, avui, avui no podia faltar. I dit això, passem a llibres combatius. le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse bajas. Le burro, le burro, le burro, le. Olfateo un color de muerte. Todas mis células están en agonía. De mi boca precipitan helados gemidos que golpean el piso y se deshacen con la temperatura ambiente. Los gemidos deshechos forman un charco y la gente los barre y los bota en la basura. Entretanto, con esfuerzo sobrehumano logro dar débiles pasos de situarme frente a mí. Soy único testigo. He comprendido que la muerte no es menos que la vida. Bé, això que us acabo de llegir eh, és una poesia anomenada Que la muerte i, i és de Leonel Rugama, no sé si n'havíeu sentit a parlar. Eh, és, eh, Leonel Rugama era un jove de Nicaragua que va lluitar amb la revolució sandinista contra, contra Somoza i tota la seva Guàrdia Nacional. I és un llibre que es titula Que se rinda tu madre perquè precisament és el que Leonel Rugama va, va cridar un 15 de gener de 1970, quan tenia tan sols 21 anys, mentre lluitava <clears throat> pels carrers de, de Managua, de la capital de Nicaragua, contra, contra, un, contra l'exèrcit de, de Somoza i, i el general de l'exèrcit, quan, quan va veure que eren quatre xavals, els va dir que rendissin i ell va cridar que s'arrina tu madre i va seguir lluitant fins, fins que va morir. Eh, I llegia aquest poema perquè bueno, eh, aquest, aquest llibre que us presento, que es va publicar l'any 2010, eh, gràcies, gràcies a edicions del Centre Nicaragüense d'Escritores, des de Managua. Pues, eh, pues és un recull de poemes que, que va fer aquest noi, perquè tot i que tenia 21 anys i de seguida eh, va entrar a les files de la revolució, diguéssim, va, va combregar pues, amb les idees que al cap i a la fi eren de, de sentit comú, no? de lluitar contra la barbària i contra el feixisme, i, i va morir molt jove. Tot i així, era, era una persona que de seguida mm, de seguida va escriure, va fundar més d'un diari, va fer molts, molts escrits mentre, mentre estudiava, va ser un gran agitador estudiantil. De fet, de fet, a part dels poemes, hi ha un parell de... Són una espècie de... no sé com ho diria, d'assajos molt curtets, sobretot aquest últim que és l'Estudiant de la Revolució, que, que mira, li podem dedicar a tota la gent ara a l'Autònoma i a les universitats que estaven fent el, el referèndum aquest per acabar 3, amb el 3 més 2. 3 més 2, sí. I, i res, el, el tio era bastant lúcid i tenia uns poemes molt, molt curts, o sigui, n'hi ha de curts, n'hi ha més llargs, n'hi ha un de molt llarg que és molt bo, que és eh, sobre... que es diu... Oh, ara no el trobo. Però es diu... Eh, crec que és Los Santos, que llavors parla molt de tots els revolucionaris que hi ha hagut a Amèrica Llatina i els va com lligant des d'una des d'una profunditat i un... sobretot des d'un llenguatge molt planer, no? Era un tio que estava realment molt, molt connectat al poble, que no, que no era d'aquests com no, intel·lectuals que, que parlen de, de la revolució des d'una altra banda. I, i de fet... Eh, i de fet això és el que... I de fet, perdoneu, <laughs> el que volia dir és que el, té un poema que es diu La Tierra és un satèl·lit de la Luna, que diuen que és el poema que s'ha fos més a Amèrica Llatina, més, més que qualsevol altre dels grans oh. i d'aquests més intel·lectuals. Ja ves. I, I bueno, és un llibre que, que és, és petitó, és molt fàcil de llegir i la poesia a mi realment m'ha arribat molt. A mi no m'agrada gaire llegir poesia, no sé si vosaltres en llegiu, de tant en quant, però fa temps que no, la veritat. Jo no, no, no sóc gaire... No. A mi, a mi em costa, perquè no, no, sé, no hi entro, però aquest tio, no sé, em recorda una mica Papa Said aquí, però, però com... Ja Hòstia. Però, jo sé que ho vaig llegir eh, en, en, en el seu moment. bueno, pues, per acabar abans de posar el tema, mmm, us sembla bé si llegeixo aquest últim poema? I tant. No, no és gaire llarg, però, però m'agrada molt. I tant. Diu, la Tierra és un satèl·lit de la Luna. Així és com es diu el poema. I diu, El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 4 costó más que el Apolo 3. El Apolo 3 costó más que el Apolo 2. El Apolo 2 costó más que el Apolo 1. El Apolo 1 costó bastante. El Apolo 8 costó un montón, pero no se sintió, porque los astronautas eran protestantes y desde la Luna leyeron la Biblia maravillando y alegrando a todos los cristianos, y a la venida del Papa Pablo VI les dio la bendición. El Apolo 9, el Apolo 9 costó más que todos juntos, junto con el Apolo 1, que costó bastante. Los bisabuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los abuelos. Los bisabuelos se murieron de hambre. Los abuelos de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los padres. Los abuelos murieron de hambre. Los padres de la gente de Acahualinca tenían menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los padres se murieron de hambre. La gente de Acahualinca tiene menos hambre que los hijos de la gente de allí. Los hijos de la gente de Acahualinca no nacen por hambre, y tienen hambre de nacer, para morirse de hambre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. De unido. I res, De unido. Caram, quin no, joc de paraules. No el eh? coneixíem, la veritat és que és una proposta extremadament guapa, no, no sabíem d'aquest revolucionari eh, nicaragüenc i, i molt, molt bona, molt bona la proposta, Eric. O sigui, m'ha encantat, ens ha encantat, de fet penso a totes les, sí, les del sí, programa. Sí Pues, Com pues, es diu el llibre? I... Sí, ho repassem. Això és, és Leonel Rugama, que podeu trobar informació, hi ha, hi ha algun semidocumental sobre la seva vida, i aquest recull es diu que se rinda tu madre. Això es va és. publicar l'any 2010 a Ediciones del Centro Nicaragüense de Escritores. I és un llibre que, de fet, com us deia el Manolo, que vam estar, que portem aquesta setmana tot el dia al taller, pues per, <laughs> era, hem de fer programa, i vaig entrar a la seva habitació i vaig buscar aquest llibre que quan estàvem de viatge per allà amb la Lola el vam comprar Olé. i, i pues, pues molt guai. Molt bé. I res, m'alegro que us hagi agradat, mm, us deixo la recomanació. I per acabar, com sempre, un tema que he estat donant moltes voltes intentant buscar algú de Nicaragua. Els he trobat, els posaré més tard, però, però a mi el que em venia de gust era escoltar Cortato des del seu LP e oh, homònim del 85, mm, com no podia ser cap altre, Nicaragua Sandinista. arranca no per la vena, gang, gang, gang, gang, gang. Déu-n'hi-do com te l'has tirat, Eric, sense avisar, tio, impressionante, impressionante. Sí. Eh, gran secció d'avui, Eric, molt bé. Molt bé, molt bé. Sí, la veritat que sí, la secció ha anat com un tret i, la, i el temazo també. Claro. Molt guapa, molt guapa. Escoltar-ho aquí al Pim Pam Pum, Déu-n'hi-do l'Eric com, com les gasta. Sí, igual per això, no sé, no, no sé què volia dir, és igual. M'alegro que us hagi agradat la secció. Sí. Inna, Inna, com tots els que feien aquesta gent, els Cortatu, bueno, jo sempre he dit una cosa, si algun dia toquen els Cortatu, que m'ho avisen en una hora, arribo, on siguin, <laughs> arribo, tio. Canvia lloc instantani, no? Sí, segur. Sí haurien de tornar. Molt bé, continua el pim-pam-pum, ens encantaria que tornessin els cortats, però ara el que, el que agafa el relleu és el, és el Manolo, que ens tirarà un altre tema sucós dels seus, un altre tema zarangano, que comença ja a replar el clau aquí al pim-pam-pum. <laughs> Sí, que, ja comencem, claro, a, claro. comencem a posar una miqueta al to. I això que encara no ha vingut ni l'agenda. No, és que avui, avui anem acceleradets, eh? <laughs> Sí, sí. <laughs> Doncs sí, mireu, jo us porto un grup de punk hardcore des de Saragossa, són els Criatura. Manyicos! Unos mañicos, sí. Eh, no he trobat gaire informació ni gaires temes. No sé si... Em sembla que és que tenen una demo i, i, i prou més. I poca cosa més. I re, porto un tema d'aquests, de, dels Criatura, que es diu La SGAE apesta. Of course. Of course. Thank you. Déu-n'hi-do, déu nhi eh, déu quina Deixa'm rauxa. Dir, eh, has dit que eren de Saragossa, no? Sí. A mi em recorden molt tant el, el tipus de música, el hardcore aquest, aquest així, i la manera de cantar sobretot, els necessitats de luchar, eh. i, els, sí, eh? o, i els ajenos a la tragèdia, que també canta un, uh mhm. -huh. una xavala, i són d'allí. Pues podria ser I, com una... Pues, M'atreviria a dir que potser és algun... Però no, bueno, no sé. Bueno, vés a saber, vés a saber. La veritat és que no en tinc ni la més remota idea. <laughs> Continua la 179a edició, continuem aquí als estudis de Radio Trama, continua el pim-pam-pum, que ja segur que per escoltar-nos ho heu de fer a radiotrama.cat, que ja tenim domini.cat. Continua el programa, com dèiem, és el Riqui el que agafa el relleu, que ens portes bonic. Us porto una banda que he conegut fa no res, <laughs> es diuen contra... contra... Oh, avui a la dutxa, no? <laughs> Com aquell que diu. Uh, contrarreloj, no, contrarreloj, sense la que és una banda de Plasencia, Extremadura. D'allí on D'aquí era el Robe, no? Era de Plasencia, sí, me parece sí, sí, que decía. Sí, sí, sí. I és aquell tema que, que abans de començar el programa us he ficat i he dit això me sona a marea. Pues aquí ho, ah, sí? ells mateixos ho, ho diuen, no? amb, amb inspiració d'Extremaduro, que són d'allí, i, i de marea Sonava també, molt a marea, I barricada. Olé, ole, olé, clar que Venga. sí. I bueno, pues això, el, el, el tema en qüestió es diu No quiero verte ni en pintura, 2.0, <laughs> supuso que, tienen que tienen una otra vez. ¿Es David Fernández. Tasca. <laughs> Tasca. corramos un estúpido velo. algo bien David tío. Alguna Sí, le venido unido. venido he unido la liada. Rock and roll! ho, ho! Déu-n'hi-do, déu nhi déu sí guapíssima. Un, un aire no, un calco de marea, eh, quasi. Sí, sí, sí, però... <laughs> És que aquesta veu, tio... Però també sona una mica extremo. No serà que col·labora el cotxe? <laughs> Tot el rato, no? O el tenen allà tancat, no? <laughs> canta, canta. Ja ves. Molt guapa. La veritat és que boníssima, boníssima la proposta que ens has portat, Ricky. Bueno, jo sóc un gran fan d'aquestes bandes que diem d'extremo, de marea i tal, i no, no, no defrauda, eh? No defrauda aquesta gent. De unido, de unido. A contrarreloj. A, Sense la. Contra, contra reloj, sense, sense la. Ens ho apuntem. Molt guapa, i tant que sí, i tant que sí. Que no, que no sigui l'última vegada que ens venen a veure. Mira, jo ara us faré una altra, una altra proposta. És una banda que, que també és la primera vegada que apareixen aquí, que també han aparegut a la sessió número 9 de, de mi mateix, del Pedro Escar per Radio Terra, i que, i que bueno, de fet, els Carrascal, la que presento ara i una, i una que vindrà després, totes aquestes han estat a la, a la sessió número 9 del Pedro Escar per Radio Terra, que ja la podeu escoltar al, al eh, arxiv.org. Són les Mai Mai, la banda de rock de la ciutat de València, creada el 2012. Són un trio, són tres persones, el Mario Sancho a la veu i al baix, el Pau Berga a la guitarra i el Pau Belda a la bateria. És una cançó que és un single cantet nou, no, no té LP ni res que s'hi sembli, l'han tret aquest 2015, fa poquet, acabada de sortir del forn, i es diu Cançó d'octubre. Boníssima. Boníssima. total. eu sei. presente. de Madrid. Los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre. El día 3 la actividad se desarrollará en el CSA La Enredadera de Tetuán, en la calle Anastasio Herrero 18. Los días 4, 5 y 6 tendrá lugar en la 13 y 14 ocupada, en la calle Párroco Don Emilio Franco 59. Para más información, encuentro del libroanarquista.org. Molt bé, família, doncs així comença la secció informativa d'avui del programa, així comença l'agenda del Pim Pam Pum amb la, amb la fibra del llibre anarquista a Madrid, que tindrem els companys de, de Bauman, Bauman, Bauman, Bauman. Sí um, allà per, per, posar, per portar el millor, el millor que tenen. Uh, comença la, la, L'agenda, amb, un, amb un acte molt, molt suculent, és un acte que ens fa molta, molta il·lusió donar, és la inauguració del, del CCA L'Obrera, aquí a Sabadell, dissabte 5 de desembre, jornada de portes obertes, al matí, amb especial en directe de Radio Trama, a partir de les, de les de 10 a 1 i mitja serà, eh, a més hi haurà gincana i iniciació al, kit, al kickboxing, eh, hi haurà tria de nom de la, de la biblioteca i recollida de llibres, assaig obert de Can Coral, espectacle de músic còmic eh, organitzat per eh, Bicicòmic i taller de swing organitzat per eh, el swing de l'Obrera. També hi haurà roda de premsa amb presentació de tot suma del casal CC a l'Obrera i tria de la, de la guanyadora del concurs de samarretes. A més, al migdia hi haurà dinar popular a partir de la 1.30 i mitja i concert en acústic de Blas Córdoba Quejío. Eh, després a la tarda, a partir de les 4, hi haurà Impro Show, organitzat per la gent del Teatre de l'Obrera, i taula rodona a partir de les 7 de la tarda. Recuperem l'espai comú des dels àmbits més quotidians, eh, des de l'urbanisme amb Albert Jiménez, des del feminisme amb Isabel Benítez, des del cooperativisme amb Eudal Griera, des de la lluita per l'habitatge amb Júlia València i des del moviment juvenil amb Cristina Garcia. A més, a vespre, a les 9 mitja, tas de cervesa artesana de l'Obrera i concurs d'acudits i sopar d'entrepans i a la nit concert amb escàndol, escala des de Sabadell i final de festa amb PDs de Swing Flying Hellfish. Concurs d'acudits, eh? Yeah, yeah. Estrena a l'Obrera i serà per tot l'UAL, com ha de ser. Ah, sí. El següent acte que us portem són les 26enes festes alternatives de, <laughs> de, de Sant Andreu. Que bèstia! Ja, ja, us, hem portat el, ja us hem portat en... Em sembla que, que l'últim programa algun acte, com, com el Mercadillo Hazlo Tu Misma, eh, que serà el, el 4 de, de desembre a Jardinex de, de Can Fabra i aquest mateix dia a les 9 hi haurà l'Apocalipsis amb Bebe Vino, Càncer de Sida, eh, Cemasca Tragèdia, Hazte la idea, Aprieta el gatillo <laughs> i Golpe de ràbia. Uh, tot això, com dèiem, a les alternatives de, de Sant Andreu, llibertat anarquistes preses, molt bé, ens traiem el barret amb les 26enes festes. déu nhi eh, El proper acte és, és aquest dissabte 5 eh, a Vallcarca. Hi ha una nova jornada de Salvem Vallcarca perquè s'estan organitzant les veïnes. És una nova jornada de construcció veïnal, l'autonomia barrial, des de baix sense institucions. Eh, serà a partir de les 12 a l'Avinguda Vallcarca amb el carrer Cambrils i a les 2 hi haurà un dinar popular. Molt bé, i més actes dins de l'agenda del programa. Dissabte 5 de desembre, Street Rock and Roll, eh, amb els Red Brutes, els The Shook Fish, eh, Revenja, la gent de Barberà del Vallès i, i Xatarra. Serà tot això a Can Balló, no hi falteu. El següent acte és un altre de, dels actes en, emmarcats en, en el concert de la, de la Flama. Eh, organitzades són Més Fortes, Juntes ho podem tot, amb, amb un bolazo dels Emon, que és un grup que... que T'ha sonat més... avui? que més ha sonat avui, i després a DJ Boy Dimission serà el dijous 10 de desembre a la sala Dresden de, de Cerdanyola. L'antic... Eh, l'antic... Eh, Antic Mundo Caníbal. Sí. Antic nou Mundo Caníbal. Antic nou... No, ah, exactament. Eh, el proper acte serà aquest diumenge 6 de desembre, el dia de la transacció, i com que les llibreries petites del Raval no tenen res a celebrar, torna a organitzar una, una jornada de cultures i resistències, els llibres recuperen l'espai públic. A partir de les 11 hi haurà una presentació a càrrec de l'alter ego de Brigitte Lamour, a les 11 i quart hi haurà la PD Monstruodoxa, a les 12 hi haurà una xerrada eh, anomenada Totes convivim, totes desobeïm, a càrrec de Putes Indignades i de Manuel Delgado. A la una i mitja, Pluton Pluton i Mònica del Raval. I a les dues i quart, eh, Mabel Flores i companyia. De 12 a 3 hi haurà vermut i tapes i, evidentment, eh, totes les... Eh, totes les llibreries portaran els seus llibres perquè podeu gaudir del bo i millor de la literatura combativa del centre de Barcelona. Això serà, perdoneu que no ho he dit, a la Rambla del Raval amb carrer Hospital. I el següent acte és una, és una xerrada, una lligat feminista, el 10 de desembre a partir de les 7 de la tarda, destruint un discurs hegemònic, trencant prejudicis i entenem millor les lluites de les dones musulmanes contra el patriarcat que rebassa religions i fronteres, a càrrec de Fàtima Atar, organitzada per al Tallaret Irran i el lloc serà el Velòdrom, aquí a Sabadell. Uh, també el dijous 10 de desembre a les 7 de la tarda a la llibreria Taifa, que és al, al carrer de, Verdú número, de Verdi, perdó, uh, número 12, hi haurà Gràcia. la... De, de Gràcia. Hi haurà la presentació de La Torre de la Serra amb l'autor Johnny D Uh, més un brindis, uh, per més informació a, a tigradepaper.cat uh, en podeu trobar. Molt bona pinta, molt bona pinta la novena del Johnny D, organitzada, bueno, treta per, editada per Tigra de Paper, com deia el Manolo, molt bona pinta, segur que estarem atentes a llegir-la. El proper acte eh, torna a ser l'Obrera, el dia 11 de desembre, és eh, el, ui, el paper de l'home en la lluita feminista, Eh, hi haurà una taula rodona a les 7 de la tarda amb homes igualitaris, Justa Revolta i Aliats pel Feminisme i després a les 9 sopar popular i a les 11 cafè antirepressiva amb amb Free de Sound System. Això està organitzat per Arran, Sabadell Centre Sud, a l'Obrera. Molt bé, i més actes, aquest també un que ens fa molta, molta il·lusió donar, és el, el Return a la nau. <laughs> a la nau. el cartell. Eh? El, el, el cartell és tremendo, tremendo. Se l'han currat dos, dos col·legues, el Joaquín i, el, i un altre noi que ara no, no recordo el nom, de Barberà del Vallès. Return a la nau, la gent de, la gent de Barberà que tornen a aixecar-se la, la cresta el, el dia 12 de, de desembre. A partir de les 10 sonarà la rumba bona del ventilador des de Ripollet i a les 12 menys quart hi haurà el Sincer Show per posar les puncarades màximes. Després vindrà el PD Hooligan, un col·lega de Cerdanyola, Vallès, i el PD Escar, jo mateix. Estarem allà, com, com us dèiem, per fer el quart aniversari de, de la nau, el dia 12 de desembre, al carrer Arquímenes número 9, ai, número 8, perdó, i organitza la gent de, de l'Ateneu, del casal de joves Obriu Pas, del col·lectiu de dones de, de Barberà, i, bueno, i, i això, que, que no hi falteu, que serà un acte per tot l'alt. Tenim un conserge d'allò més, i <laughs> eh, no ens faltarà de res. Un servidor. <laughs> El proper acte serà la, la jornada oberta de sobirania residencial el dissabte 12 de desembre al Centre Cívic de, de Campujaner a eh, Construïm Municipi, Construïm Revolució Urbana, a les 9 i mitja del matí a Marc Legal de la ILP d'Habitatge i Limitacions amb Mercè Epidemont, del grup impulsor de, de la ILP, i el grup de Sobirania Residencial de la Crida. Després a les 10 i quart hi haurà eh, model de producció i consum amb Àlex Winfield de la brigada Ali I i Bernat eh, Sorines de l'Obra Social de la PA. A les 11 i mitja hi haurà model de distribució amb, amb Núria Colomer de Cel Obert Cooperativa i a les 12 i quart Emancipació Juvenil amb Héctor Grimau de RAN. I, i finalment a les 12.45 hi haurà el debat i, i les conclusions. Tot això organitzat per, la, per les companyes de la Crida per Sabadell. Eh, el proper acte és eh, correderes, correderes i corredores de muntanya del... Can... Ah, sí, perdoneu, eh? és que no havia <laughs> vist el cartell. Les corredores i corredors de muntanya de Can Capablanca serà la primera sortida que fan, serà aquest diumenge 13 de, aquest no, el proper el diumenge 13 de desembre a les 10 des del mercat de la Creu Alta. Diu que la dificultat és baixa i que són 10 quilòmetres, no sé ben bé per on anaven. Bueno, organitza aquest grup de corredors i corredores de, de Can Capablanca, o sigui que si teniu ganes de córrer, pues, ja sabeu. I tant, la gent que, que li agrada la muntanya que no hi falli. Eh, un altre acte també de, de, lo més, de lo més guapo, és un, és un bolazo, és punk i solidaritat amb la gent del cas Pandora, la, el divendres 18 de desembre, eh, concertàs, concertàs a, a la Mola, al carrer del canal de la Infanta sense número, a Molins de Rei, eh, amb els Carbunco, els Arrest, els Escupe i els Caco a partir de les 10 amb Caram. un bo d'ajut. Sí, no, no, és, no? és un bolazo ràngano, a més amb, amb, amb bo d'ajut pel tema del cas Pandora. No hi falteu penya, que, que per això sempre, sempre fa falta un munt de gent, que hi ha un munt de gent que hi és darrere, però bueno, bolazo en tota norma amb els Carbunco, Arrest, Escupe i Caco. I l'últim acte, com, com no podia ser, és aquest bolo que tenim el 19 de desembre aquí a, a Sabadell. És la, la Flama, organitzada són Més Fortes, Juntes ho podem tot, amb els Boicot, els Espencat, el Cita acabant, el Sebri Night i, i Roba Estesa. I, i res, com, com sempre diem, us, us convidem a anar a aquest bolazo, que qui no s'hagi enterat és perquè no escolta Radio Trama. Efectivament, que escoltin el Pim Pam Pum que ho sabran. Molt bé, i la gent acaba amb un, amb un acte que de fet encara no té algunes dates, però bueno, és, és la Figa de Rebel, la, la gent que està treballant contra el patriarcat a Cerdanyola del Vallès, que busquen produccions cinematogràfiques des d'una perspectiva de gènere. El que volen fer és una mostra de curs eh, cal que envieu eh, els vostres curs, els participants poden participar, les participants poden participar qualsevol persona que ho desitgi i que les seves creacions eh, es tracti qualsevol aspecte relacionat amb el sexisme i o el feminisme. Pot presentar-se eh, més d'un curt per persona. Eh, el gènere de lliure elecció eh, també s'admeten qualsevol tècnica audiovisual. La duració, la duració ha de ser del curtmetratge, no pot passar dels 20 minuts. L'entrega de les presentacions ha de ser al Buirac, al carrer Torrent, eh, número 48 de Cerdanyola, al Casal Popular i Cultural de Cerdanyola, de dimarts a divendres, de 6 a 9 del vespre i també per, per correu. Eh, bé, és, un, és una proposta que ens feia molta il·lusió també donar, aquesta, aquesta a veure, diu... Sí, el termini, molt bona, molt bona, Eric. El termini d'entrega acaba el 15 de febrer del 2016 i bueno, doncs s'haurà de fer el visionat de, dels curs. El mes de març serà eh, del 20 de, del 20, no, a partir de les 20 hores, perdó, al, al Buirac i bé, es faran cafetes i obsequi per totes les participants. Cicle de curs eh, de gènere, mm, bueno, també un... És una molt bona iniciativa, no? La veritat és que mola molt. M'ho jo... van explicar una miqueta per sobre, no m'havia vist el cartell com, com ja us haveu adonat, <laughs> però, però, però està molt guapo. La veritat és que està molt guapa la iniciativa i, i a més, si no estic equivocat, no serà l'última que vingui de, de la Figa Rebel, que està molt fortes. Estan a tope, sí, sí, ens n'alegrem. I tant que sí. I fins aquí l'agenda del programa, fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Gora. Molt bé, continua la música combativa, continua el pim-pam-pum, començarem a replar encara més el clau, si, si pot ser. Ara és l'Eric qui, obre, qui obre aquesta tercera tanda. Sí, jo, jo m'he aficionat allò, allò que jo deia de, de trencar el programa, que ja no sé si, si aquesta és la definició, ho he parlat moltes vegades, <laughs> però és un flow diferent. Feia, tenia moltes ganes de portar el Borja Penalba, que és el que tocava amb el Feliu Ventura, que també està al, a l'espectacle aquest on, de, de l'Ovidi al cub. Exacte. I, I el que us porto és, són els versos, music, versos musicats que va fer en col·laboració amb Atupa, aquests eh, rapers de València, wow. i amb Francesc Canyó, que és amb qui col·labora per, eh, per musicar versos d'Estallers. De, I res, m'ha semblat un tema molt, molt agradable i res, aviam si el gaudiu. Bona, bona. un soc és més, Més que res volem que ho passen bé, colló. Que ningú talla el rotllo, avui que mal és tot jo. Avui a menjar-se el món, no? Pues va, ho dóna tot per les converses amb amics, amb cerveses de barri, dins d'un hàbitat festiu. Tampoc te preu que durant una nit d'estiu una xica et seduït i acabem anant al llit. Horitzontal passió sense tabús com estellers. Tota la nit on falla amb la melena al vent. Amant del plaer, animal sense frens i després riurem. Poller de somriures, veure-se sortir com el quadre de Monet. Sentir els colors les pinzellades del cel. Algun dia llegiré tots els llibres pendents i programaré als vents com vull ser, que vull fer de moment. Avancem donant toms però contents. M'agrada com sóc, no com he arribat a ser. El Pinot justifica els mitjans per el que he patit ja ha passat, no? Qui volem enganyar? Adri Aguilar amb tota la seguretat, si a la vida ha fracassat, no dona tot per Passa Pas a pas, toma, a tram, tomba, tomba, cavallo, no li somriure perquè costa la meitat. També el fill sense els pares. I els pares sense fills. I xiques al cinema amb les cames obertes. I una mà entre les cuixes. I el rosari en família. I hi ha el peó que es mata caent des d'un andami. I l'home que fa el pa. I hi ha qui porta un metre per saber el tamany escaient del taüt com hi ha els tramviaris que treballen la nit de cap d'any i els forats de les piques. I hi ha l'ascensor amb un llum brut que esperant. triomfava a dir de motivación. Es la llengua per la grita en cada cançó perquè mai desaparega y mai dicen de gaudir Porque mai siga abridada no pueden consentir Y per tus ideus, libertad, expressió en no carrers si vos respecte por quien defensa la llengua que me vaig en Guarro arrocat, calupo y no se de què de casos manipulen la mar de bé. Hi ha molta sé no anem al carrer, defensem la parla, fins que ja no puga més. a mi m'han ensenyat que lluitem pel que volem, combatre per un ideal i per la teva gent. Respira, mira-te volta que no està sol, l'escena creix, la llengua resisteix a tots els colls. La a tots que varen ser de la cançó, gràcies a aquells que lluitareu per un futur millor. en la portera s'emborratxa de vi i pisa per l'escala i la filla té por. El marit està fet amb la dona del metge. I els tramvies terribles amb el renou dels ferros. I el metge que es dedica a trencar-les a nous. Mentrestant la portera va pixant per l'escala, trucant a les portes amb un col de mamella. I el fill de la de l'arpa que s'ha mort fa tres dies. Plora i plora, i encén un ciri. I posa el ciri a l'ampolla del vi i contempla la Loren. Content un creixia al terra el blat, m'encara era tan el que va ofendre els titans. Conten com amb foc els van cremar els camps, els traïdors quan es varen alçar. I conten com camions partiren carregats de tants comiats, com van tancar finestres i portes per ocultar. Conten que el vent del poble els ajudava a caminar i que els versos dels poetes eren pólvora cremar. Es parlen de derrota, d'injustícia i repressió, de presons, de més morts, parlen d'afusellats. Parlen d'impotència en l'exili, de comiats, de ments universals abandonant les seues llars. Parlen de continents, de muntanyes i refugiats, de l'esperant i l'oblit d'aquesta temps plens de fam. Content com van tornar, en tot per fer i res es fa. Contem com som nosaltres i per ells hem de guanyar. Mentre està la portera pisa pels escalons i el marit no pot més. I la dona del metge se'n va i agafa el metge i li diu Fill de puta! I se'l fica entre cames. I tot es pega foc i la nena que plora sola a la porteria, i les inscripcions obscenes dels comuns, i el crani rebotant per tots els escalons. Quedava 20 segons, però bueno, i què, tio? Si, si ens enganxa el toro, què vols fer? Si estem aquí amb un bon relleu tremendo. No sé, vosaltres allà a la menuda o allà on estigueu, no se, no se sap si està sonant avui també a Can Capablanca, Blanca, ens van dir que potser ens posaven, o sigui que, bueno, ojalà que sí, ojalà que sí. Seguim amb més música combativa, no s'atura la 179a edició, sinó que encara li fotarem una altra volta més, li fotarem una altra canya més de la bona. Em sembla que ara és el Manol que el que agafa el relleu, sí, que dius bonic. Seguirem reblant el, el clau, en aquesta ocasió eh, Des, de, des de França. Això em sona a, a... No, algo no, molt canyero. Tio. No et pensis, eh? No. Vull dir, és, és un que així... Encara, no, ah, bueno. encara no despentinem. No, jo vale. despentinaré per, per marxar. Sí, ja, <laughs> ja veurem. Esteu avisades. I res, porto els, els Tulamort, a una banda d'escapung francesa, no, no sé ben bé d'on, on Uh, I porto un tema que es diu uh, La, la Complaint uh, d'un revolter i, i espero que, que us agradi. déu nhi al final, no? Espectacular. Sí, sí. Espectacular. Últimament et portes unes coses sí, molt guais de França, no? Sí, últimament estic descobrint molta movida per allà i, i molts, molts que sonen com, com himnes, no? Exactament, aquesta, sí, sí, sí. aquesta donava aquesta sensació, no? Música aquesta no, d'himne no, no, amb, els, no, sí, sí. amb els coros aquests ah. importants. Molt guapa, molt guapa la proposta. Ha donat, ha donat una bona volta. Uh, serà difícil de seguir perquè el, el Manol sempre que ens porta un tema és per, és per rebentar-nos el programa, és per esclatar el pim-pam-pum. Però bueno, segur que, segur que ara uh, el, el Ricky, que és el que agafa el relleu, què? Jo us porto una amb, altra... què, amb què se sorprendràs? Una altra estrena pel pim-pam-pum. Es diuen Corrupció massiva, <laughs> no molt actuals. Sí senyor, eh, són de Tarragona i el tema que us he portat es diu Ja no valen les flores. És punk rock, punk rock, punk rock. per la vena. Punk rock. Tant el eh. pim-pam-pum, el mestre Tecles, com sempre enganxada a toro, però que no es nota, que no, que no s'ha notat. Té un atac de còria. També, Està, està aquí, ho ha donat tot, estava aquí en plena... En plena Bueno, el Evolució tecles, el tecles, es, bueno. me perdo, me perdo <laughs> en el mar. És el pim-pam-pum, estem aquí fumando, bebiendo, és, és així, és així. És un... Sí, anem, anem a contrarreloj, com aquests de, de la Plasencia. No anem sense A, anem contrarreloj. Contra anem contrarreloj. <laughs> contrarreloj. Sí, així. Continua el pim-pam-pum, continua la música combativa aquí a Radio Trama, en aquest espai musical que ens encanta fer, ens encanta portar-vos cada setmana un tas de, del millor que, que hem trobat. En aquest cas venen els, els Rude Pride, és una banda de skins madrilenys, fan, fan oi, i són el, el Miguel a la veu i a les tecles, el Carlito Salvaix, l'Ancho a la bataca i l'Alberto i l'Aaron a les guitarres. És, un, és una cançó extreta de l'LP Be True Yourself d'aquest 2015 i que s'anomena Wrong Way. Thank you. I'm sí, ara sí, ara sí. Anéssim enganxada tot toro d'avui. Estem espessos, venim de currar, que voleu, penya. És dijous i estem cansades. Molt guapa, molt guapa la proposta del Rude Pride. Seguim amb la 179a edició. Sí, sonaven a Punky Yankee. Sí, eh? sí. sí. També una miqueta, una, una, una miqueta de regús anglès a mi també em donava. Però sí, bueno, Sí, sí, sí que al final han tingut uh, més un rotllo punky yankee, però sí que al principi a mi també m'ha recordat algú miqueta... anglès. Bueno, ahí, ahí eh, està, el Rude Pride, que no era la primera vegada que venien, el Palli em sembla que agafa el micro. Què vols dir-nos? Què vols dir-nos, mi amor? Eh, he sentit 171a edició. 179a. Novena, he sentit 179a edició, és a dir, yeah. quants programes falten pel 200? Falten doncs, eh, tants com 21. 21. Els farem. I els tant. Els farem. Home, I tant, farem a principis d'abril Anem a Escar, Uf, anem a Destajo. Anem a destajo. No, hi haurà festes de Nadal, perquè hi ha festes de Nadal i haurem de repetir segurament programes. Però tenim fórmules molt creatives per poder arribar a l'edició 200, encara que haguem de fer programes de 15 minuts. No ja, ja te digo jo que farem 200 no patir, el, no patir. el dia de 2 d'abril. Dona'm dos noms pel 2 d'abril. 2 d'abril, mira, no, bueno, en, donem, noms, en donarem un parell, un parell o més. Però dones més a poc a poc que l'altre dia, perquè sí, sí, jo sí, em vaig sí. quedar sense aire. I... Mira, torna en Catiusca, torna a Morapio Loco, torna a Penetres, torna Gazapos, Gazapos, torna, encara no està confirmat però tot apunta o tot sembla que tornarà Batzac, torna a Pomada, torna a eh, la, la Batzuca. Tinc que dius que sí, que dius que sí, ho han dit al començament. Hi notícies de que s'està ja allà treballant fort el tema d'Andreu i els rumberos. Eh? Andreu i els uh, rumberos. Uh, Andreu i els rumberos. Estan treballant poder tornar, eh? estan allà wow. apretant, apretant. O sigui And... que des d'aquí els apretem més encara, que heu de tornar, rumberos. I els, i els Bonassó també han de tornar. Rumberos, sisplau. I, i s'ha convertit en una mena d'obsessió que no serà possible, perquè ja m'han dit que no serà possible, però de Morricos versus el suelo, Ajá. ojalà, ojalà poguessin estar. I també, evidentment, els, els que tots teníem al cap al començament, que era l'odi social, també sembla que serà molt, molt difícil però bueno, també seguim al darrere. Però Són bueno, masses, no... no? Vull dir que, haurem, que farem dos dies de programes. <laughs> quasi, farem quasi. un programa que durarà anys farem, farem 15 anys de Can Capablanca sí. i farem 200 programes del Pim Pam Pum i la liarem petardíssima, com, com, no, havia, com no havia de ser d'altra forma. Clar que sí. Continua el Pim Pam Pum, continua la música combativa, apugem les crestes, cap on camina? Sí, sí, sí, precisament apugem les crestes eh, per, per començar l'última volta. Jo me'n torno a Nicaragua, us he dit que, que sí, que finalment havia trobat algun grup. Mm, són així joves i no tota la música que fan m'ha motivat, però, però aquesta cançó sí. El nom és, és cuidao, és Q69K. Q69K, bueno. Sí. No. Bueno, sí, no, no sé molt bé... Pel Manol això no és res. Sí, el Manol no. sempre és a l'espera amb noms impossibles d'anomenar. I és un tema que es diu Tu palabra, la mia i la nuestra, del seu, del seu CD Esclavos de la del 2009 i res, a veure què us sembla. Chicha, chicha! Chicha! Déu-n'hi-do, déu nhi déu, déu, brutalíssima, brutalíssima de necessitat, guapíssima. Molt bé, tio. Impressionant. Sí, Eric, d'on tu... els estret aquest? Pues de Nicaragua, no sé, però és que, en, és que core Nicaragua és, és la paraula clau. Sí. <laughs> Punk rock per la vena, ben fet, que sí. estàs amunt. Què penya? Millor, no? Una miqueta millor. Millor, millor. Com deia el Manolo, ens acomiadem eh, despentinant-nos. Clar que sí, clar que sí. Guapíssima, guapíssima la proposta de l'Eric. Ara és el Manolo qui li agafa el relleu. Amb què, amb què, amb què... Despentinada màxima. Ens, eh? ens, ha promès, ens ho ha promès. Um, sí. A veure, mireu, fa, fa uns quants uh, programes vaig portar un grup de, de Moscou, que eren els Moscú Dead uh, Brigade, i ara porto uns col·legues que són el Siberian Meat Grinder, Ah. Tu, tu i els teus noms, Manolo, tio. <laughs> Mi Grindel. Això què és? Per, per trinxar la matuja o què, tio? <laughs> per trinxar la carn, seria. Sí, sí, sí. sí, eh? Clar. Els trinxadors mi, mi, de carn grinders. siberians, no? <laughs> Bàsicament, sí, sí. Sí, no? déu no, no entenc gaire anglès, però no, això... No, eh, sí, sí, sí, aquí, això. És això, eh? Fins sí, sí, sí. Vaja, trinxadors eh, de carn siberians. variants. res, sí, porto un tema que es diu Walking Tall, uh, d'aquest grup de, de, de Moscou, uh, de Trash Punk, i res, fins I anem... aquí la meva aportació. <laughs> Espantenem-nos. Anem molt esbarades, eh? Ah! Ah! Siberian meat grinder! Ah! us ha semblat? Hem tingut allà com un algo que no sabíem si s'havia acabat el tema o què, però... Però no, no, déu, déu do que no hem deixada, eh? Jo crec que han fet un parón per... Per agafar aire, sí. I... <laughs> Coses Això per, i ja està. Pensant en eh, els directes, pel públic, home, que... Això no, són pocos... una, <laughs> una, mica de pausa, una mica de pausa. Altres és així, no? Sí i tant. És, és una llàstima que no puguem veure imatges de, de la gent que esteu aquí fent el programa perquè el Manolo realment i literalment se li ha pujat la cresta ara mateix. <laughs> si ho penseu, se li ha pujat la cresta literalment amb els cascos. És espectacular. És, és així, és així. És així el bim Pam Pum. Ens encanta estar amb totes vosaltres que ens escolteu setmana rere setmana però anem molt esbarades. Estem aquí a Can Capablanca i ja anem molt, molt esbarades. Són les 10 i mitja gairebé de, de la nit i això ha d'acabar en algun moment. O sigui que... Bueno, ho podem allargar, en tirem unes quantes més. O... Ho podem allargar, <laughs> farem un parell de eh? temilles. Farem un parell de, de, de, de temilles per, per acabar aquesta 179a edició, ens fem grans, aviat la 180a, 180, eh? fa patxoca també el número, eh? eh. No, no hem dit res, però... Eh, rodonet, molt rodonet. El abuelo, molt bé. Pues a... Ah, Vinga, va, pues ho acabarem així. Ho acabarem, També no? l'última ràfaga. Una altra novetat, si no em dieu el contrari, són els Colico. i porto un tema d'aquest mateix 2015 que es diu Juju Juan. <laughs> Tot junt, Juju Juan. <laughs> Molt bé, catarem, clar que sí. I jo us porto un, un tema perquè el Manolo se segueixi pujant la cresta. Són els Carbunco, la banda de punk rock del Macelles a Lleida, amb l'Uri a la veu i a la guitarra, el Casa a la veu i al baix, el Joel a la bateria i el Nando a la guitarra. És un tema que està extret de, de l'LP 12 anys de punk rock trinxat, que és un repàs a la trajectòria de la banda, que ha sortit aquest, aquest 2015, i el tema amb el que ens n'anem avui és l'epidèmia del segle XXI, un tema zarrangano. Ah, deixa'm dir que sí. el, els meus temes zarranganos d'avui són cortesia de d'un... La Rueca Rock and Roll, es diu d'allí Tarragona, que fan, és una web així, amb, bueno, fan crítiques i tal, Olé. i m'ha inspirat mirant el que penjaven ells. Sí, ha fet com propostes. Sí, Olé, molt sí bé. ho, ho, he, ho he volgut molt comentar. Bé. Clar que sí, Gràcies. molt bé. Molt bé, doncs eh, amb això acaba la 179 edició. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Oye, cine, videojuegos, televisión, la publicidad encubierta, trucos para dormir a pierna suelta. ¿Qué sabe el Estado de ti? Mi mujer.